თავი 18. იმ ხანად მივიდნენ მოწაფეები იესოსთან დახკითხეს, ვინ უფრო დიდია ცათა სასუფეველში? იესომ დაუძახა ბავშვს, მათ შორის ჩააყენა და თქვა: "ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ არ მოიქცევით და არ იქნებით, როგორც ბავშვები, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში." ამრიგად, ვინც დაიმდაბლებს თავს, როგორც ეს ბავშვი, ის არის უდიდესი ცათა სასუფეველში. და ვინც შეიწყნარებს ერთამნაირ ბავშვს ჩემი სახელით, მე შემიწყნარებს. ხოლო ვინცაც დუნებს ერთამ მცირეთაგანს, რომელსაც მე ვწამვარ, უჯობს წისქვილის დოლაბი დახკიდონ ყელზე და ზღვის უფსკრულში დანთქან. ვაი ამ ქვეყანასაც დურთაგან, ვინაიდანსაც დური გარდუვალია, მაგრამ ვაი იმ კაცს, ვისგანაც მოდის საცდური. თუ შენი ხელიან და შენი ფეხი გაცდუნებს, მოიკვეთე და გადააგდე. გიჯობს უხელოდან უფეხოდ შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე ხელითან ორივე ფეხით ჩავარდე საუკუნო ცეცხლში. თუ შენი თვალი გაცდუნებს, ამოითხარე და გადააგდე. გიჯობს ცალ თვალა შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე თვალის მქონე ჩავარდე ცეცხლის გეენაში. ეკრძალეთ, ნუ შეურაცხყოფთ ნურცერთა მცირეთაგანს, რადგანაც გეუბნებით თქვენ, რომ მათი ანგელოზები ცაში თვალს არ აშორებენ ჩემი ზეციერი მამის სახეს. რადგან ძე კაცისა მოვიდა, რათა იხსნას დაკარგულნი. როგორ გგონიათ, კაც რომ ასი ცხვარი ჰყავდეს და ერთი მათგანი დაეკარგოს, განა არ მიატოვებს მთაში 99-ს და არ წავა დაკარგulis საძებნად. და თუ მოხდა ისე, რომ იპოვა ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მას უფრო მეტად შეხარის, ვიდრე იმ 99-ს, რომლებიც არ დახკარგვია. ასევე არ ნებავს ჩემს ზეციერ მამას, რომ დაიხუპოს ერთი ამ მცირეთაგანი. ხოლო თუ შენი ძმა შესწოდავს შენს მიმართ, მიდი და ამხილე, როცა მარტო იქნებით ორივენი. თუ შეისმინა შენი, შეგიძენია ძმა შენი. ხოლო თუ არ შეისმინა, მიიყვანე ერთიან ორი კაცი, რათა ორი თუ სამი მოწმის პირით დადასტურდეს ყოველი სიტყვა. და თუ არც მათსას შეისმენს, უთხარი ეკლესიას. ხოლო თუ არც ეკლესიისას შეისმენს, მაშინ იქნება იგი შენთვის როგორც მებაჟე ან წარმართი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რასაც შეკრავთ მიწაზე, შეკრული იქნება ცაშიც, და რასაც დახსნით მიწაზე, დახსნილი იქნება ცაშიც. კლავ ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ ორი თქვენგანი შეთანხმდება ამ ქვეყნად და ერთად ითხოვს რასმე, მაშინ, რასაც უნდა ითხოვდნენ, მიეცემათ ჩემი ზეციერი მამისგან. რადგან სადაც ორი თუ სამი შეიყრება ჩემი სახელით, მეც იქვე ვარ, მათ შორის. მაშინ მიუახლოვდა მას პეტრე და უთხრა. უფალო, რამდენჯერ მივუტევო ჩემს ძმას, რომელიც ჩემს წინააღმდეგს ცოტავს? შვიდჯერ. ესო მიუგო, არ გეუბნები. შვიდჯერ მეთქი, არამედ 70 გზის შვიდჯერ. ამით აღგავს ცათა სასუფეველი მეფეს, რომელმაც გადაწყვიტა ანგარიში გაესწორებინა თავისი მონებისათვის. და როცა ანგარიშს სწორება დაიწყო, წარუდგინეს მას ერთი, რომელსაც მისი 10000 ტალანტი ემართა. და რაკი გადახდის თავი არ ჰქონდა, მისმა მეფემ ბრძანა, გაეყიდათ ისიც, მისი ძოლიც, მისი შვილებიც, მთელი მისი სარჩო საბადებელიც და ვალი დაეფარათ. დაემხო მონა, თაყვანისცა და უთხრა: "შემიბრალე, მეფეო, და მთელ ვალს გადაგიხდი." შეიბრალა მეფემ თავისი მონა, გაუშვა და ვალი წაპატია. მაგრამ წავიდა ეს მონა და ერთ თავის ამხანაგს შეხვდა, რომელსაც მისი 100 დინარი ემართა. ყელში წდა, დახრჩობა დაუპირა და შეცახა: "ჩემი ვალი დამიბრუნეო." ამხანაგი ფეხებში ჩაუვარდა და შეევედრა. ცოტაც მაცალე და მთელ ვალს გაგისტუმრებო. მაგრამ მან პური არათხოვა, არამედ წავიდა და ბალის გადახდამდე ციხეში ჩააგდებინა იგი. ეს რომ მისმა ამხანაგებმა დაინახეს, ძალიან შეწუხდნენ, წავიდნენ და მეფეს მოახსენეს ყველაფერი, რაც მოხდა. მაშინ მეფემ დაიბარა მონა და უთხრა: შებოროტო, მთელი ვალი გაპატიე, რა გიღამთხოვე? ნუ თუ არ აღმართებ და ისევე შეგებრალებინა შენი ამხანაგი, როგორც მე შეგიბრალე შენ. განრისხდა მეფე და მტანჯველებს მისცა ხელში, ვიდრე არ გადაიხდიდა მთელ თავის ვალს. ასევე მოგეკცევათ ჩემი ზეციერი мама, თუ მთელი გულით არ მიუტევებთ თქვენს ძმას მის შეცოდებებს.